Die Heere het vir Mooses gesê, sê vir die Israëlieten, ek gee vir hulle die hele land Kanaan om in te bly, dit behoort nou aan hulle. Die grense van die land lyk so, jylle suidgrens trek van die Sinwoestijn af tot teen Edom. Aan die ooste kant begin hier die grens bij die zuidelijke punt van die dode sedert, daarvandaan draai dit suid van Skerpioen pas af weg in die richting van Sint. Daarvan dan gaan het syd van Kades Barneo af tot bij Gassar Adar en voorbij tot bij Asmon, waar dit wegdraai en al met die kloof wat die grens met Egypte vorm, landstraat tot bij die Middellandse Sedert. Die Middellandse Sedert vorm die westgrens van jullie land. Aan die noorde kant loop die grens van die Middellandse Sedert af tot bij die Berghoor, en van daar af tot bij die kloof die Ramat. Daar vandaan loop die grens na Sedat toe en verder tot bij Sifron en Gassar aan. Dit is die noordgrens, die oostelike grens loop van Gassar aan af tot bij Sifam. Die grens loop dan van Sifam af tot bij Rubla, oos van Alien, en daar vandaan deel die berge ten die oostelike oever van die meer van Genesaret en dan al met die Jordaanrivier langs tot bij die dooie Sedert. Dit is die grense van jylle land lyk. Mooses het vir die Israelite gezegd, Hierdie is die gebied wat die Heere gee aan die 9,5 stamme wat nog niet grond gekry het nie. Julle moet lookies trek om te zien wie wat er deel kry as hulle eiendom, 14 tot 15. Die stammen van Ruben en Gad en die halve manna stam het Mos reeds hulle grond aan die ooste kant van die Jordaan rivier reg oor Heere goe gekry. Verder het die Heere vir Mooses gesê, 17 tot 18. Die mensen wat verantwoordelijk is daarvoor om dit te zien dat die land rechtvaardig verdeeld wordt, is de priester Eleazar en Joshua samen met de leier uit elke stam, 19 tot 28. De namen van jullie leiders is stamleier Jeda, Caleb, de sien van Jefine Simeon, Samuel, de sien van Amiet Benjamin, Jelidat, de sien van Keslon Dan, Beke, de sien van Logil Manasse, Ganiel, de sien van Efut Ephraim, Kemiel, die sien van Siftan Sebon, Elisafan, die sien van Parnakusaskar, Paltiel, die sien van Asan Osir, Achiet, die sien van Salom Naftoli, Pedol, die sien van Amiet, dit is die leiers aan wie die Heere die opdracht gegee het om die grond in Kanaan onder die Israëlieten te help verdeel.